Lautoki zituen angeluko herriko etxak atergabei eskaintzeko, irutoki bokalek eta baionak zero. Orain arte berrogeita bederatzi oeziren eskainiak urte guzian zehar, eta neguko planarentzat beste hogeita emeretzi oe gehiago eskaintzen dira. Larogeita sortzi oe beraz, ez direnak herriko etxen edo irielkargoaren gain. Aldi hontan, Frantziar Estatuak ala eskaturik, hogei oe gehiago gehitzen dituzte, baiona angelu eta bokaleko herriek, aturri euskal kosta irielkargoaren laguntzarekin, angeluko eraikinean. Horri esker aterbe kopurua dela Patrick Dalen ça présente un avantage. Déjà, elles ont augmenté par ce biais le nombre de places euh, d'hébergement d'urgence du dispositif hivernal. Hein. Ce sont des places supplémentaires qu'on ouvre euh, à partir du 1er décembre jusqu'au 31 mars pour l'hiver. Et en même temps, en rassemblant sur un seul lieu, ça permet une meilleure rationalisation de ce dispositif. Eraikinaren angeluko Voilà, alors aujourd'hui on est sur une capacité de 20 places, on a une occupation à peu près par nuit d'une dizaine de personnes. Donc voilà, ça veut dire qu'on est, euh, loin d'être euh, en capacité totale, donc on sait qu'on a une opportunité de 20 places sur notre agglomération. proiektu berri honek kasik irurogeita lau mila euroko gastua du, hiri elkargoak bere gain hartzen du parte bat eta frantziar estatuak ere bere gain beste bat.